Kemi mbërritur tek fjala e tij ku thotë wa la ilahe ghayruh. Dhe komentimi i kësaj domthonë është si vijon. La ilahe ghayruh këtë e ka marrë nga fjala la ilahe illallah. Askush nuk e meriton të adhurohet tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo fjalë domthonë përbëhet nga dy pjesë, pjesa e parë është pjesa e mohimit, la ilahe, që kuptimi i saj është ë nuk ka të adhuruar dhe pjesa e dytë është illa Allah përveç Allahut. Kështu nëse do ta përkthejmë atë fjalë për fjalë do themi nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Dhe këtu dijetarët e gjuhës kanë domethënë diskutuar çështjen që fjala la ilaha illallah nuk ka të adhuruar ti përveç Allahut. A kuptimi i saj është nuk ka të adhuruar në ekzistencë që ekziston përveç Allahut apo ka një kuptim tjetër? Edhe kanë treguar dijetarët që disa dijetarë të gjuhës kanë thënë që kuptimi është nuk ka të adhuruar në ekzistencë përveç Allahut, pastaj dijetarët e Ehli Sunetit e kanë kundërshtuar këtë lloj shpjegimi, kanë thënë që nuk është i vërtetë. Sepse këtë e kundërshton realiteti, edhe davja e profetit sallallahu alaihi wasallam. Realiteti e kundërshton sepse në të vërtetë në ekzistencë ekzistojnë idhuj, të cilët i adhurojnë njerëzit përveç Allahut të madhëruar. Kështu që kur ti thua nuk ekziston asnjë i adhuruar veç Allahut, në të vërtetë ti domthonë ke treguar diçka që s'është e vërtetë. Prandaj dhe kuptimi i vërtetë është që kuptimi i kësaj fjale është që askush nuk e meriton të adhurohet veç Allahut ose për ta përshtatur më shumë, ë nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Ky është kuptimi i vërtetë i kësaj fjale. La ilaha illa Allah. Edhe ky është marrë nga argumentet e Kur'anit dhe Sunetit shumë dhe një prej prej argumenteve është fjala e Allahut subhanahu wa taala dhalike bi anna Allaha huwa al-haq wa anna ma yad'un min duni min duni al-batil në ajet thot huwa al-batil. Kjo është sepse Allahu i madhëruar është i vërteti dhe ajo që adhurojnë përveç Allahut është Është e kotë. Edhe nga kjo, domethënë, ky është kjo ajet është një njëjtë kuptim. Ky në ky ajet dhe të tjerë si ky merret domthonë kuptimi i fjalës la ilaha illallah, edhe po të shikosh vetë jetën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ai u tregonte mushrikëve të Mekës që idhujt e tyre janë të kotë. Dhe nuk u thosh që ato s'ekzistojnë, se ata në të vërtetë ekzistonin. Ai nuk mohonte ekzistencën e tyre, por mohonte ë mohonte atë që ata e quanin të drejtë të adhurimit, e thoshte që e drejta e adhurimit i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ë pastaj ë Imam Tahawiu thot ë qadimun bila ibtida. E përshkruan Allahun subhanahu wa taala thot qadimun bila ibtida daimun bila intiha. Thotë ai është qadim. Qadim në gjuhën arabe në kuptimin gjuhësor fjala qadim do të thotë i vjetër. Qadim do thotë i vjetër. Ndërsa këtu Imam Tahawi e ka për, e ka përdorur këtë fjalë me kuptim tjetër, jo me kuptim i vjetër. Edhe këtë lloj kuptimi e përdor e kanë pas përdorur filozofët edhe ehlul kelam. Ehlul kelam që janë ata të cilët ndjekin filozofinë. E përdorin fjalën Kadim domethënë si emër të Allahut të Madhëruar me kuptimin që ai është përpara krijesave. Është përpara krijesave. Faktikisht ë ky si emër që ata e kanë përdorur grupet e humbura dhe filozofët në veçanti për Allahu subhanahu wa taala që thonë huwa Kadim, është Kadim me kuptimin domethënë që është përpara krijesave. Ideja që dëshirojnë dëshirojnë të tregojnë edhe është e saktë që Allahu subhanahu wa taala është para krijesave. Këtu nuk ka dyshim te kjo gjë. Mirëpo fjala që kanë përdorur ata nuk është e saktë. Në dy aspekte. Aspekti i parë është që fjala qadim nuk është prej emrave të Allahut të Madhëruar. Dhe as nuk është treguar në Kur'an dhe as në Sunet Që nuk nuk nuk është thënë për shembull që Kadim është një prej emrave të Allahut të Madhëruar. E para e dyta, fjala Kadim në Kur'an dhe Sunet është përdorur me kuptim tjetër, jo me kuptimin me të cilin e kanë përdorur filozofët këtu. Filozofët fjalën Kadim e kanë përdorur me kuptimin i hershëm. i hershëm. Me kuptimin i hershëm domethënë që është pa fillim edhe nuk ka pasur nuk, nuk ka pas paekzistencë përpara ekzistencës, por ka ekzistuar në pafillimësi. Kurse në të vërtetë fjala qadim në gjuhën arabe përdoret në një kuptim pak më të gjerë se kaq. Përdoret domethënë për idenë e diçka që është përpara diçka tjetër edhe pse mund të ketë mund të ketë qenë ose jo, domethënë në ekzistencë ose jo. Kështu që për për shembull Allahu i Madhëruar ka thënë për ato degët e palmave në Kur'an hatta thotë aada kal urjun al qadim. Derisa është kthyer thotë si puna e kur të bëhet hëna thotë si dega e vjetër e palmës dhe e ka quajtur degën qadim, të vjetër. Është quajtur e vjetër sepse pa mbas saj ka ardhur një tjetër që quhet e re, prandaj quhet kadim. Kështu që në gjuhën arabe fjala kadim do thotë e vjetër. Domethënë që është në kohë pak më përpara diçka e tjetër dhe nuk do të thotë domosdoshmërisht që është pa fillim. Kështu që këta kanë përdorur një lloj emërtimi për Allahun subhanuhu teala, i cili nuk nuk nuk i përshtatet madhështisë së tij, as nga kuptimi dhe as nuk është përdorur në Kur'an dhe Sunet si emër. Kështu që ne domethënë themi që ky ky lloj emri nuk nuk i përshtatet madhështisë Allahut, dhe nuk është i saktë as nga argumentimi. Ndërsa ideja e cila tregon në këtë emër kjo është e vërtetë, që Allahu është pa fillim. Dhe më mirë se sa përdorimi i emrit është fjala Allahut madhëruar që ka thënë në Kur'an suren Hadid huwal awwal wal akhir. Ai është i pari dhe i fundit. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka shpjeguar këtë këto dy emra vet në hadithin i cili është një është një lutje të cilën ne e themi përpara gjumit. Allahumma antal awwal fa laysa qablaka shay wa antal akhir fa laysa ba'daka shay. O ti Allah ti je i pari dhe nuk ka përpara teje asgjë, dhe ti je i fundit dhe nuk ka mbas teje asgjë. Kështu që ë si ide është e saktë. E ka përdorur profeti sallallahu alaihi wasallam me kuptimin që nuk ka përpara Allahu subhanahu wa taala asgjë përkundrazi ai është i pari. Ai është i pari që nuk ka përpara tij asgjë dhe ai është i fundit që nuk ka mbas tij asgjë. Kështu që përdorimi i termit Kur'anit dhe Sunetit është më parësor se përdorimi i termit që vendosin njerëzit. Edhe ideja që tregon tu thash është më se e saktë. Për këtë domethënë kjo lloj ide do që Allah është pa fillim dhe pa fund. Kjo ide ekziston e rrënjësuar në natyrën e pastër njerëzore. Domethënë çdo kush që beson në ekzistencën e Zotit dhe ata janë shumica dërmuese e njerëzve qofshin muslimanë ose jo muslimanë, ata e dinë që Zoti është pa fillim. Edhe nuk dyshon njeri në këtë gjë. Edhe aq e qartë është për ta sa, domethënë po qe se ti fut ato argumentime do të bësh më shumë çorb, do të ngatrosh më keq. Edhe për këtë arsye domethënë filozofët vetëm se ngatrojnë njerëz më shumë se sa i sqarojnë ata kur fillojnë me ato sqarime të tyre, përse është pa fillim me radhë i ndajnë domethënë gjërat që ekzistojnë në tre lloje, thotë ato çdo gjë që ekziston thotë ose që që mund të ekzistojë ose që domethënë gjë ndahet tre lloje në aspektin e ekzistencës. Janë ato gjëra që ekzistojnë Është ajo gjë që ekziston domethënë dhe mund mund të mos ekzistojë, dhe këto janë gjëra të mundshme që janë të gjitha krijesat, janë ato gjëra që janë të pamundura të ekzistojnë dhe është ajo që është e domosdoshme të ekzistojë që është Allahu subhanahu wa taala. E pastaj fillojnë ato në filozofirat e tyre me radhë, në një kohë që kjo çështje është aq e thjeshtë sa të gjithë njerëzit e dinë dhe nuk ka nevojë të argumentohen për të. Kjo është nga çështjet të cilat domethënë Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur në natyrën e pastër e njeriut që kur e ka krijuar atë. Më pas e, ka thënë Imam al-Tahawi la yafna fal më thotë thotë qadimun bila ibtida wa daimun bila intiha. Daimun bila intiha është kuptimi domthon i vazhdueshëm pa mbarim, është kuptimi i ajeti që thot huwa u anta i hadithi që thot u anta al-akhir wa laysa ba'daka shay ti i fundi nuk ka mbas teje asgjë. Ky ka përdorur këtu daim, domethënë i përhershëm. Dhe faktikisht ky emërtim i daim nuk është se është transmetuar në Kur'an e sunet, por që nuk është emër. Mund të përdoret me kuptimin domethënë si tregues, domethënë që thua që Allahu i madhuar është i vazhdueshëm, po jo si emërtim, në kuptimin që t'i lutesh Allahut me, me këtë lloj emri të thuash O daim, o ti i përhershëm, thonë siç përmendim në gjuhën arabe daim ose qadim, nuk përdoren këto lloje, nuk janë emrat e Allahu subhanahu wa taala. Dhe më mirë se këto janë ato që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që përmendëm. Pastaj thotë la yafna wa la yabid, nuk zhduket. Kjo është për përshkrim për Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo kjo lloj fjalie tregon këtu Imam Tahawi për përforcimin e asaj që ishte më para, që është pa fillim pa fund dhe nuk zhduket. Edhe argumentet normalisht janë të qarta për këtë gjë. Thot Allahu subhanahu wa taala kullu man kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që ndodhet mbi të do zhduket dhe do të ngelet fytyra e Zotit tënd me madhështi dhe bujari. Do çdo gjë do zhduket. Kullu shay'in halikun illa wajha. Çdo gjë do shkatërrohet përveç fytyrës së tij. Kështu që Allahu subhanahu wa taala është i përhershëm, pa fillim dhe pa mbarim. Ë më pas thot Ebu Xhafer Tahawi wala yakunu illa ma yurid. Dhe nuk mund të ekzistojë në univers vetëm se ajo që dëshiron ai. Ktu Ebu Xhafer Tahawi na na fut neve në një çështje e cila ka lidhje me temën e kaderit. Edhe normalisht tregon një cilësi të Allahut subhanahu wa taala, cilësinë e dëshirës. Cilësinë e dëshirës E kanë pohuar një pjesë e grupeve të humbura, siç janë esharitët, ose maturiditët, e kanë pohuar cilësinë e dëshirës, me justifikimin që logjika njerëzore e pranon dëshirën, domethënë që Allahu mund të dëshirojë, e pranon si cilësi logjika njerëzore. Do nuk e pohuan sepse tregon Kurani dhe Suneti, por po e pohuan sepse e tregon logjika sipas tyre. Ndërsa cilësitë e tjera, siç është mëshira, ë nuk i kanë pranuar sepse nuk i pranon logjika e tyre. Edhe pastaj kanë diskutuar dietarët në në lidhje me këtë çështje, po kanë sqaruar që kjo është gabim, po qe se një person pranon disa cilësi duhet të pranojë të gjitha, sepse ajo që pretendon njeriu, ajo ajo e keqe që njeriu përfytyron me logjikën e tij që mund të ekzistojë te një cilësi, sipas tyre mund të ekzistojë edhe te të tjerat. Për shembull, tek çështja e mëshirës, I thanë, thanë Esh'aritë, ne nuk e pranojmë mëshirën tek Allahu i Madhëruar si cilësi, sepse mëshira është dobësi që që që që e troket zemrën. Është një dobësi që troket zemrën e njeriut. Edhe kjo gjë nuk i përshtatet madhështisë së Allahut, thanë ata. Edhe i thanë dijetarët e Ehli Sunetit, gjithashtu edhe dëshira është animi i shpirtit nga një diçka që i intereson njeriut. Kjo është dëshira. Kështu që po qe se ju e mohoni mëshirën sepse qenka kështu, edhe dëshira kështu është. Edhe gjithë kjo është problemi i tyre sepse ata e shpjeguan fjalën mëshirë me diçka që i përket njeriut. Ndërkohë që fjala mëshirë diçka më e gjerë se kaq. Dhe kjo mëshirë të cilën ata përshkruajnë, kjo është mëshira e njeriut dhe jo mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa ne të kundërtën themi gjithashtu edhe dhe dëshira, dëshira e Allahut subhanahu wa taala është siç i përshtatet madhështisë së Allahut, dhe nuk ka lidhje domethënë me shpirtin njerëzor, domethënë në këtë rast, sepse është cilësi e Allahut subhanahu wa taala, kështu që ata të cilët pohojnë dëshirën do të pohojnë dhe mëshirën ose do të mohojnë të dyja, se përndryshe quhen kontradiktor, edhe nëse i mohojnë të dyja, ata janë më shumë kontradiktor normalisht. Ë Cilësinë e dëshirës gjithashtu e kanë mohuar kaderijet dhe mu'tazilet. Domethënë dëshirës së ekzistencës bëhet fjalë, domethënë që dëshiron për të ekzistuar, domethënë kjo lloj dëshire nuk e e kanë mohuar kaderije dhe mu'tazilet. Dhe mu'tazilet faktikisht janë kaderije, domethënë, me thënë të drejtën, por kaderijet është një ide më e përgjithshme që mund të përfshijë edhe grupe të tjera. Por sot për sot ata të cilët e përfaqësojnë medhhebin e kaderive janë mu'tazilet. që ekzistojnë sot në botën islame. Dhe këta e, pretendojnë se Allahu i Madhëruar dëshiron prej njerëzve që ata të bëhen të gjithë besimtarë, por mosbesimtarët nuk dëshirojnë të bëhen vetë besimtarë, për këtë arsye domethënë ata nuk bëhen. Domethënë jo sepse nuk dëshiron Allahu të jenë ata besimtarë, por sepse vetë ata nuk duan të jenë besimtarë. Domethënë ata ë ajetet kuranore në të cilat thotë Allahu i madhëruar, që Allahu i madhëruar udhëzon kë të dojë dhe humb kë të dojë, ata i mohojnë. Domethënë që udhëzimi dhe humbja nuk është me dëshirën e Allahut, por është me dëshirën e vetë robit. Dhe këta janë kaderiet e parë, kaderiet domethënë të hershëm janë, të cilët kanë mohuar domthonë dëshirën e Allahut subhanuhu teala, dhe normalisht kjo lloj kjo lloj gjë është humbje e qartë. Është humbje e qartë dhe këta quhen kaderije, këta quhen kaderije sepse mohuan kaderin. Ngaqë kaderi përfshihet përfshihet nga katër gjëra: dija e Allahut, dija e Allahut, shkrimi i gjërave, dëshira për të ekzistuar këto gjëra dhe krijimi. Kështu që këta mohuan dëshirën që është shtylla e tretë e kaderit. Dhe duke mohuar shtyllën e tretë të kaderit, ata, domethënë, e mohuan kaderin, konsiderohet kjo gjë mohim i kaderit. Edhe prandaj u quajtën Kaderijeh, sepse mohuan Kaderin. Gjithashtu edhe të kundërt e tyre kush janë janë Xhebrijet, të cilët e pohojnë Kaderin dhe e konsiderojnë Kaderin që Kaderi është imponim, është detyrim për njeriu. Këta gjithashtu quhen Kaderije, mirëpo të parët njihen më shumë me këtë lloj emri. Këta të dytët më shumë quhen Xhebrije, kështu që kështu i kanë quajt dijetarët. Ë Ehli Sunneti beson që Allahu i madhëruar dëshiron Edhe dëshira e Tij depërton në gjithë universin. Edhe asgjë nuk del nga dëshira e Tij. Çfarë dëshiron Allahu do ndodhi, edhe çfarë nuk dëshiron Ai nuk ndodh. Prandaj edhe Imam Tahawi thotë wala yakunu illa ma yurid, domethënë nuk ka për ndodh vetëm se ajo që dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Dhe llogarit domethën ai personi i cili mohon dëshirën e Allahut dhe vendos dëshirën e krijesave paralel me dëshirën e Allahut, ai në vërtetë i ka bërë shok Allahut madhëruar. Si thoshte një poet, i thoshte një një mbret, i thoshte ma shi te la ma sha'at al aqdar fahkum fa anta al wahid al qahhar. Thot çfarë dëshiron ti, jo çfarë dëshiron kaderi, gjyko se ti je sunduesi i vërtetë. Sunduesi domethënë nënshtruesi i çdo gjëje, i vetëm. Domethënë, i dedikon një mbreti një krijese, atë lloj dëshire që i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Normalisht, kjo është shirkë i madhë, të nëzirë nga feja. Dhe kjo është në të vërtet akide e kaderive. Kurse Ehli Sunneti beson që çdo lloj pune e mirë dhe e keqe, që bëjnë njerëzit dhe çdo lloj thërrmie që ekziston në univers, ajo nuk ekziston vetëm se me lejen dhe me dëshirën e Allahut madhëruar. Po të donte Allahu, nuk do ta bënin të gjitha ata, mushrikët, i thot profetit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj leri ata dhe shpifjen e tyre. Domethënë sikur i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, mos u shqetëso shumë përderisa ti e kreve detyrën tënde. Mos u shqetëso pse ata nuk binden në të vërtetë, sepse kjo është me dëshirën e Allahut. Dëshiron Allahu që ata të ngelen në këtë lloj humbje. Për të treguar që çdo gjë ndodhet me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ajetet kuranore janë të shumta, të cilat tregojnë që dëshira e njeriu është dëshirë e kufizuar nga dëshira e Allahut. Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ju nuk dëshironi vetëm se nëse dëshiron Zoti i botrave. Walau sha Allahu ma qtatalu walakin Allah yef'alu ma yurid. Thotë Allahu i madhëruar po të donte Allahu ata nuk do vriteshin me njëri tjetrin, por Allahu bën çfarë dëshiron. Kjo tregon që çdo gjë që ndodh në univers ndodh vetëm me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe argumentet e Kur'anit, edhe të Sunetit, edhe të Ixhmaut, të selefëve, sahabëve, tabiinëve, mbret tre mbret tre breza të mirë, janë të shumtë të cilat e vërtetojnë këtë gjë dhe kush del nga kjo lloj akide ai është ai ka dalë në një akide të humbur. Edhe ky lloj problemi u ka ardhur grupeve të humbura ngaqë ata nuk kanë bërë dot dallimin ndërmjet dy dëshirave. Kjo është çështje me thënë të drejtën që ka nevojë pak për përqendrim, lus Allahun e Madhëruar që ta lehtësojë që ta shpjegoj më të inshallah që të jetë sa më e qartë. Në Kur'an dhe Sunet fjala dëshirë për Allahun subhanahu wa taala përdoret në dy forma. Atëherë forma e parë Atë që atij i duket sikur po ngjitet në qiell. Domthonë shumë e vështirë. Le të provojë njëri të fluturojë. Fluturon dot? Kaq e vështirë duket dhe mosbesimtarët të hyjnë në besim, si një person i cili normalisht nuk fluturon dot, s'ka krah. Thuaji një personi fluturo, sa e vështirë është për njërin të fluturojë, s'ka krah, aq e vështirë është për mosbesimtarin që të bëhet besimtar. Ky është shembulli që ka treguar Allahu në Kur'an, pse? Nuk dëshiron Allahu i Madhëruar. Atëherë këtu kemi të bëjmë me dëshirën që quhet dëshira e ekzistencës, të cilën e kanë përkthyer disa vëllezër më parë, dëshira universale, por nuk është e saktë, s'ka lidhje me fjalën univers, por quhet dëshira e ekzistencës sepse çdo gjë ekziston Vetëm me dëshirën e Allahut. Do të thotë çdo gjë që shikon ti në të vërtetë, ajo ka ekzistuar vetëm me dëshirën e Allahut. Prandaj quhet dëshira e ekzistencës. Nga fjala kun fe yekun, bëhu dhe ajo bëhet. Prandaj quhet quhet el irade el kaunije, dëshira e ekzistencës, do të thotë që dëshiron Allahu diçka, thotë bëhu dhe ajo bëhet. Edhe kjo lloj dëshire është dëshira e parë, edhe këtë lloj dëshire kanë mohuar grupet e humbura, Këto janë e, disa ajete që tregojnë për dëshirën e dytë që është dëshira e sheriatit. Edhe dallimi ndërmjet dy, dy dëshirave është që dëshira e sheriatit është, quhet dëshirë e sheriatit sepse Allahu i Madhëruar e do këtë dëshirë. Edhe dëshiron që njerëzit ta veprojnë atë. Edhe Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur kur njerëzit e veprojnë këtë lloj dëshire që dëshiron Allahu i Madhëruar, të cilën e ka treguar në Kur'an. Madje çdo ajet kuranor të cilin e ka zbritur Allahu i Madhëruar ka zbritur dhe e ka dëshiruar që njerëzit ta lexojnë atë dhe ta zbatojnë atë. Dhe kjo hyn tek dëshira e sheriatit. Dhe kjo dëshirë është dëshirë që e do Allahu i Madhëruar. Kurse dëshira e parë, dëshira e ekzistencës, është dëshirë të cilën Allahu i Madhëruar dëshiron diçka, por nuk është kusht që Allahu ta dojë atë. Domethënë e dëshiron ekzistencën e asaj gjëje, por nuk do të thotë që Allahu e do dhe nuk do të thotë që Allahu domethënë ka dashuri për atë gjë që e ka që e ka krijuar. Kjo është në një aspekt. Për shembull Allahu subhanahu wa taala ka krijuar iblisin dhe ne e dimë të gjithë që Allahu nuk e do iblisin. Kështu që e ka krijuar me dëshirën e tij ka krijuar. Nuk është krijuar iblisi pa dëshirën e Allahut, po donte Allahu i Madhëruar e zhdukte iblisin. Por me dëshirën e Allahut të madhëruar është kri, është krijuar, ka thënë Allahu bëhu dhe është ai është bërë. Edhe ka humbur sepse ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe vetë Iblisi e ka kuptuar këtë gjë dhe i ka thënë fe bima aghwaytani. Po për shkak se ti më humbe mua, domethënë pranoi që Allahu është ai i cili e humbi Iblisin. Pranoi domethënë që humbja e tij ishte me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që dallimi në mes dy dëshirave është e para gjë që dëshira e sheriatit do të jetë e dashur për Allahun, kurse dëshira e ekzistencës mund të jetë e dashur, mund mos të mund mos jetë e dashur. Ë dallimi i dytë është Që dëshira e Sheriatit mund të ekzistojë, mund mos ekzistojë. Allahu i Madhëruar dëshiron që gjithë njerëzit të bëhen besimtarë. A ka mundësi që të gjithë të bëhen besimtarë? Realisht nuk bëhen gjithë besimtarë, përkundrazi shumica do të jenë në xhehenem. Kurse dëshira e ekzistencës do të thotë që Allahu i Madhëruar, domethënë ka dëshiruar që që diçka të ekzistojë dhe ajo do ekzistojë patjetër, ndërkohë që dëshira e sheriatit mund të ekzistojë, mund të mos ekzistojë. Alaykum salam. Edhe dallimi thelbësor të cilin unë e kam lexuar që e ka përmendur Ibn Qayyim, ka përmendur këtu dhe Ibn Abil Izz al-Hanafi dhe ky më më duket nga dallimet më të qarta që sqaron më mirë këto lloj dy dëshira është që dëshira e ekzistencës është që Allahu i Madhëruar dëshiron prej vetes së tij të veprojë. Allahu i madhëruar dëshiron vetë që të veprojë diçka, edhe i thotë bëhu, bëhet. Kurse dëshira e sheriatit është që Allahu i madhëruar dëshiron prej krijesave të tij që ata të bëjnë. Ktu është dallimi. Domethënë Allahu i madhëruar dëshiron prej krijesave të tij që ata të bëjnë. Atëherë çfarë dëshiron prej krijesave të tij është vetëm se e dashur për ta. Dhe nëse ata e bëjnë fitojnë kënaqësinë e tij. Ndërsa çfarë dëshiron Allahu vetë që ai të veprojë në univers, ajo mund të jetë e dashur për të, mund mos jetë e dashur për të në vetvete. Për shembull, Allahu i madhëruar ka krijuar të mirën dhe të keqen me dëshirën e tij. Edhe pse e keqja nuk është e dashur për të, por e ka krijuar sepse në të ka ka dobi të mëdha. Me anë të keqes Allahu i madhëruar ka sprovuar ka sprovuar të mirën. Kan dalë në pah besimtarët. Gjithë ato sprova të cilat kalojnë besimtarët, po mos ishte, po mos ishte e keqja, nuk do ekzistonin, edhe nuk do dilnin në pah të gjitha ato adhurime madhështore të cilat i përjeton njeriu në momente sprovash, në cilën e kthen zemrën nga Allahu subhanahu wa taala, i lutet Allahut madhëruar, i mbështetet Allahut, bën durim e me radhë, janë adhurime të cilat nuk dalin në pah vetëm se në momente sprovash. Prandaj Allahu i madhëruar me urtësinë e vet ka dëshiruar të ekzistojë e keqja, Edhe pse nuk e do atë, sepse në të ka shumë e shumë dobi të mëdha. E rëndësishme është domethënë që dëshira e Allahut ndahet në dy lloje dhe problematika ku është, ngaqë grupet e humbura nuk e dalluan, nuk bën dot dallimin mes këtyre dy dëshirave, menduan se që të dyja janë një, prandaj dhe mohuan dëshirën e Allahut të ekzistencës. Edhe çfarë than? Than dëshira jon është rivale me dëshirën e Allahut. Thanë është rival me dëshirën e Allahut. Edhe me anë të kësaj gjëje ata domethënë ranë në gjynah shumë të madh që quhet shirk. Bën shirk domethënë i bën krijesat ortakë të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është shumë e rëndë. Dhe domethënë siç e thashë dallimi është ky domethënë që dëshira e ekzistencës që Allahu dëshiron prej vetes së tij që të veprojë dëshiron që ai vetë të veprojë diçka, edhe po qe se ai dëshiron që të veprojë diçka, do ta veprojë dhe nuk e ndalon kush. Nuk ka asgjë të pamundur për të. Do ekzistojë patjetër. Dëshiron Allahu i Madhëruar që filanin ta bëjë besimtar, do e bëjë besimtar. Dëshiron Allahu i Madhëruar që filanin mos e bëjë besimtar, nuk do e bëjë mos nuk do e bëjë besimtar. Edhe këtu filluan grupet e humbura pastaj edhe domethënë humbën. Thanë po si ka mundësi që Allahu i Madhëruar ia kërkon njerëzve që të bëhen besimtarë dhe pastaj s'i ndihmon të gjithë. Dhe pastaj nuk i ndihmon të gjithë. Qartë? Si ka mundësi që ua kërkon njerëzve që të bëhen besimtarë dhe s'i ndihmon? Kjo nuk është e saktë. Allahu i Madhëruar i ka urdhëruar të gjithë njerëzit për t'u bërë besimtarë dhe nuk e ka bërë detyrë t'i ndihmojë të gjithë për t'u bërë besimtarë. Kjo logjikë mund të ekzistojë edhe te krijesat. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar edhe normalisht edhe te krijuesi është diçka më madhështore se kaq. Domethënë nuk është ndaluar nga logjika që te krijesat që ti ta urdhërosh dikë për diçka, edhe mos e ndihmosh për atë gjë. Ata e përfytyrojnë domethënë si një punë e një personi thonë. Kur ti ke nevojë për një person, Dhe ti i thua, ma jep pak këtë fletoren, edhe kur ai të e fleton, ti nuk e zgjat dorën për ta për ta marrë, as nuk e ndihmon atë për ta marrë fletoren. Do të thotë ti ti i thua ti më jep pastaj shkon s'e nuk shkon ta ndihmosh. Kështu është logjika do, kështu kështu, domethënë ata kanë krahasuar më me krijesat. Në një kohë që domethënë po ta shikosh në vendin çështjen, çështja nuk është kaq kaq vulgare sa ç'e përshkruajnë grupet e humbura. Prandaj edhe dëshira kur ti kur ti urdhëron dikë për të bërë diçka, e kanë ndarë dijetarët në dy lloje. Lloji i parë është kur ti dëshiron prej tij diçka që ka lidhje me interesin tat dhe kur ti dëshiron prej tij diçka që ka lidhje me interesin e tij. Dhe edhe edhe këta grupet e humbura kanë përfytyruar sikur Allahu i Madhëruar i urdhëron krijesat për interesin e vet personal. Kjo është gabim. Se Allahu i Madhëruar i urdhëron krijesat për diçka që është e dobishme për ta. Pastaj i ndihmon Në, domethënë në urtësinë e tij është që disa njerëz t'i ndihmojë dhe në urtësinë e tij që disa njerëz mos i ndihmojë. Shembull, kanë treguar dijetarët një shembull shumë të thjeshtë, shumë shikoje, pra një person e urdhëron diçka një person për diçka. Edhe nuk e ndihmon dot sepse është e dëmshme. Për shembull tregon kanë treguar si rastin e Musa alayhis salatu wasalam. Shkoi një person i cili nga larg qytetit dhe i tha o Musa, paria e faraonit po vin për të të vrarë. Prandaj ik, e urdhoi që t'iku, që t'iki. A e ndihmonte dot? Po ta ndihmonte, kishte ata ta vrisnin ata vet. Kështu që ai do ishte në dobinë e tij, domthonë nuk ishte në dobinë e tij ta ndihmonte. Dhe domthonë nuk nuk nuk është kontradiktore kur ti domthonë i thua dikujt që bëj këtë gjë dhe s'e ndihmon për këtë gjë. Nuk ka këtu asnjë gjë të keqe këtu në mes. Kështu Allahu i madhëruar urdhon krijesat për ta bërë diçka, dhe nëse nuk i ndihmon disa prej tyre, kjo nuk kjo nuk është padrejtësi, siç pretendojnë grupet e humbura. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i urdhëron të gjithë krijesat për udhëzim, edhe u jep sukses dhe ndihmon ata të cilët Allahu e di me urtësinë e tij që e meritojnë udhëzimin. Dhe i ndihmon të bëhen besimtarë. Kurse të tjerët i le, domethënë ngre argumentin dhe nuk ua jep suksesin e tij, sepse nuk e meritojnë. E di ai me urtësinë e tij se kush e meriton udhëzimin e tij. Kjo është domethënë shpjegimi që kanë dhënë dijetarët e Ehli Sunnetit lidhur me këtë çështje dhe problematika e grupit të humbur këtu këtu këtu ka filluar, ata duke mos e kuptuar ndarjen e kësaj dëshire në dy forma, humbën. Edhe kam treguar disa herë edhe atë rastin e atyre dy dijetarëve, njërit prej tyre që mohonte dëshirën e Allahut dhe tjetri që e pohonte dëshirën e Allahut në këtë rast. Atë ngjarjen e tyre që diskutojnë me njëri-tjetrin që i shkon njëri prej tyre e thotë thotë subhana man tanazzaha anil fahsha i pastër është Allahu ose i madhëruar është Allahu i cili është i pastër prej imoralitetit. Domethënë filloi direkt domethënë tek ideja që Allahu i madhëruar nuk e dëshiron imoralitetin, edhe ai nuk nuk bëri dallim ndërmjet dëshirës së ekzistencës dhe dëshirës së sheriatit. Po, Allahu nuk dëshiron prej krijesave që ata të bëjnë imoralitet. Por pa lejen e Allahut a mund të bënte imoralitet? Po mos e le, po mos po mos lejonte Allahu në univers këtë lloj veprimi, nuk kish shans ta bënte dot njeri. Pse e ka lejuar? Sprovë për njerëzit. I ka thënë jo mos bëj imoralitet. Edhe ia ka hapur të gjitha gjitha rrugët atij për ta sprovuar, a do i bindet urdhrit të Allahut apo do do bjerë në pislik. Nëse bie në pislik, do ta meritojë dënimin e Allahut me, domethënë me me, me veprën që ka bërë ai vet. Pa i bërë Allahu padrejtësi. Kështu që po donte Allahu, as kishte shans njeri ta kundërshtonte atë në univers as sa hap e mbyll sytë. Absolutisht. Edhe i thot subhana men tanazzaha anil fahsha. Ky që mohonte dëshirën e Allahut të ekzistencës, thot i lartë është Allahu i cili është i pastër prej imoralitetit. Edhe i kthen përgjigje këtu subhana men la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Thot dhe thot që imami, imami domthonë thot i madhëruar është Allahu i cili thot nuk ka në pushtetin e tij vetëm se atë që do ai. Domthonë që ti mos pretendon domthonë që në pushtetin e Allahut ka gjëra që nuk i do Allahu, që pa, pa dëshirën e Allahut ekzistojnë këto gjëra në univers. I tha, e ve jeshau rabbuna en ju'sa, i tha, po pse tha dëshiron, Zoti jonë, që ne të, që ne ta kundërshtojmë atë, nuk e kupton injoranti, nuk e kupton do të thotë që dëshira, domethënë, dëshira e Allahut për të vepruar diçka ai vetë dhe dëshira e Allahut për të vepruar robët e tij. Për robët e tij Allahu i madhëruar dëshiron vetëm të mirën. Çfarë bën ai vetë kjo është urtësi e tij se si e bën ai. Nuk ndërhyjnë krijesat në ta. Këtu bëhet dallimi mes dëshirës së parë dhe dëshirës së dytë. Dëshira e parë që Allah dëshiron prej krijesave. Dhe kjo lloj dëshire është dëshirë të cilën e do Allahu i madhëruar dhe kërkon prej krijesave ta zbatojnë atë që të fitojnë xhenetin e tij. Kurse dëshira e dytë, dëshiron Allahu të ekzistojë kjo lloj gjëje. Kjo do të ekzistojë. Duan apo nuk duan krijesat. Edhe kjo nuk do të thotë që është e dashur për Allahun pse ekziston. Edhe këtu kanë humbur grupet e humbura. Gjithashtu edhe sufistët janë prej këtyre grupeve të cilat mohojnë dëshirën e Allahut dhe kanë thënë sufistët, çfarë thonë? Thonë përderisa kjo gjë ekziston, kjo tregon që është e dashur për Allahun, prandaj edhe ata i bëjnë halal të gjitha haramat që ekzistojnë në univers. Pse? U argumentojnë, a dëshiron Allahu? Po përderisa dëshiron kjo është halal. Se ç'kuptim ka që që, që dëshiron? Kuptimi që dëshiron që është e dashur për Allahun. Keqkuptimi i dëshirës së Allahut, ku e çon njeriun në çfarë humbje të madhe, që kjo lloj veprimi, kjo lloj kjo lloj gjë që thonë sufitë, kjo është kufër, nxjerr nga feja. Ky person që që thotë që çdo gjë është halal në univers, ky është më qafir se çifutët dhe krishterët, siç thotë Ibn Tejmija. Më më qafir se çifutët dhe krishterët. Kështu këta domethënë duke e keqkuptuar këtë lloj gjëje, domethënë çështjen e dallimit mes dy dëshirave, humbën me këtë lloj humbje të qartë, të largët. Edhe thotë, a ka në pushtetin e Zotit tonë diçka, domethënë që është ja, domethënë domethënë sub subhana men la mul men la jekunu fi mulkihi illa ma jesha i madhëruar është Allahu që nuk ka në pushtetin e tij vetëm se atë gjë që dëshiron ai. Tha, O yasha'u Rabbuna ya'sa, a dëshiron Zoti jonë që të kundërshtohet? Edhe i thotë ky dietari, O ya'sa Rabbuna qahra, po pse tha me forcë e kundërshton Zotin ti? A vallë ti domodin e kundërshton me forcë Allahun? Apo është Allahu që jep leje për të kundërshtuar ata që kundërshtojnë Allahun e mëdhëruar? Po donte Allahu, siç ka thënë Allahu vetë, "Wa law sha'a rabbuka ma fa'alu." Po donte Allahu nuk do ta bënin. Sa ta bënin? Ia thotë profetit të tij sallallahu alajhi wasallam që ai mos mërzitet shumë kur shikon që ai u flet atyre të vërtetën, ata vazhdojnë këmbëngulin në të kotën, mos u shqetëso ti, sepse kjo është me dëshirën e Allahut, për t'i futur për të merit, për të marrë ata që ata që meritojnë, që të marrin ata njerëz ata që meritojnë tek Allahu subhanahu wa taala me drejtësinë e tij. E nëse Allahu i Madhëruar të ndalon ty atë që është haku jot, të ka bërë keq. Por nëse ai të ndalon atë që nuk është haku jot, por është dhuratë prej tij, atëherë dhuratën e tij ai ia jep kujt të dëshirojë. Dhe faktikisht ha, e vërteta është që udhëzimi është dhuratë prej Allahut të Madhëruar. Nuk është se robët e merituan. Kush e meritoi? Allahu subhanahu wa taala të krijoi nga asgjëja, të solli në dynja. Nuk ishe gjë hiç dhe t'i dhuroi të gjitha. Pastaj ti thua, jo un dua edhe këtë, se e meritoj edhe këtë. Kush të tha ty që ti e meriton edhe këtë? Ku do të si e fitova kur ti s'ishe asgjë fare, dhe nuk ishe askushi. Edhe të solli të bëri në ekzistencë. Atë kush tha ku në në me cilën logjik, me cilin argument ti thua që e meritove, e meriton diçka tjetër më tepër se kaq. Nëse Allahu don të jep një dorë, kush tha ty që ti ke drejt të marrësh dy duar, pse kanë tjerë dy duar kjo s'do thotë gjë, ti je ti, tjerë janë tjerë. Çdokujt i jep Allahu atë që më që i takon atij. Me urtësinë e tij. Nëse Allahu më dhuar ty të ka dhënë të ka dhënë diçka, s'ka dhënë diçka tjetër, nëse Allahu ka bërë fukara, tjerë ka bërë i ka bërë pasanik. Këtë ke merituar ti. Allahu e di me urtësinë e tij se çfarë i takon çdokujt. Kjo i takon këtij, kjo i takon këtij dhe i ka ndarë çdo gjë me urtësinë e vet. Edhe për këtë arsye edhe udhëzimi, udhëzimi është risk prej Allahut subhanahu wa taala. Është risk që e vendos Allahu me urtësinë e vet te kush të dëshirojë. Shikon zemrat e njerëzve dhe në bazë asaj që kanë në zemër, u jep Allahu me dhuratë dhe vetë i ka krijuar si ka dashur ai me urtësinë e tij. Dhe kjo është fshehtësia e kaderit. Kjo është fshehtësia e kaderit që mbas kësaj nuk ka shans njeri të zhytet më të pyesë si qysh tek këtu i thuhet stop. Këtu i thuhet njeriut stop. Siç ka treguar Ibn Qayyim domethënë që thotë kur ka folur për çështjen e sprovave, thotë sprovat njeriu domethënë njeriu domethënë i kalon kollaj sprovat në dy raste. Kur ai thotë nuk pyet shumë Domethënë nuk shqetësohet për dynjan, bëhet zahid në dynja, nuk i dhimbset dynja, Edhe e dyta kur nuk shqetësohet prej kur nuk shqetësohet domthon prej lavdërimit kur ose prej sharjes së njerëzve. Thotë dhe pastaj mbasi tregon thotë këto dy kanë lidhje me dy gjëra të tjera. Edhe i tregon dy gjëra, pastaj këto dy kanë dy lidhje me kanë lidhje me dy gjëra të tjera. Tregon thelmin që njeriu kur e lidh zemrën me Allahun me ahiretin në radhë dhe harron dynjan, Kjo lloj gjë pastaj e bën që ai të mos shqetësohet për sprovat që i bien, pastaj thot mbas kësaj, thot këtu mbaron dija e njerëzve thot. Këtu mbaron dija e krijesave, më tutje pastaj se si qysh tek i bën Allahu zemrën, kjo është dija e Allahut nuk ka drejt hyjë njeri më tutje se kaq. Ideja është domethënë që dëshira e Allahut subhanahu wa taala është dy lloje, dëshira e ekzistencës dhe dëshira e shariatit. Moskuptimi i këtyre dy gjërave dhe dallimi mes tyre dyjave i ka çuar grupe të humbura në humbje të qarta. Kaderijet, të cilët kanë pretenduar që Allahu ka rival dhe jo çdo gjë është e nënshtruar ndaj dëshirës së tij, edhe sufistët që kanë pretenduar Që çdo gjë që ekziston në univers në të vërtetë është me dëshirën e Allahut dhe kjo tregon që përderisa ekziston që Allahu e do, sipas tyre domethënë iblisi është i dashur për Allahun, sipas tyre. Mirëpo kjo është shpifje edhe me këtë lloj mendimi ata normalisht dalin nga feja islame, ata që e kanë këtë lloj mendimi. Kjo është domethënë shkurtimisht domethënë ideja e shpjegimit saj dhe me të vërtetë me thënë të drejtën kjo ide ka nevojë pak për përqendrim, mbase mund të keni nevojë ta ridigjoni edhe një herë më mbrapa inshallah. Dhe unë them që ta mbyllim me kaq mos, mos e shtrëngojmë më shumë se kaq. Nëse ka pyetje ndonjë gjë, inshallah, i lëmë radhën pyetjeve.